Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, ja ku po takohemi sërish në emisionin e radhës, në ciklin e emisioneve atje ku burojnë virtytet. Kësaj radhe do t'u qasemi disa virtyteve të të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mirëpo në një aspekt pak më të veçantë, si vinin në shprehje ato, derisa komunikonte me një kategori shumë specifike të shoqërisë, ata janë fëmijët. Si sillej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me fëmijët, si i trajtonte ata, si i përgëdhelte, si u buzëqeshte, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte personalizim i virtyteve të shumta. Në aspektin e sasisë, ato vërtet ishin virtyte të panumërta, ndërsa në aspektin e cilësisë, ato ishin virtyte aq të larta saqë është e pamundur për cilindo prej njerëzve të rëndomtë që të arrijë atë shkallë të virtyteve dhe që të arrijë atë kualitet dhe cilësi të mirësjelljes. Kujdesi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte i veçantë për të gjitha kategoritë e shoqërisë. Për te njeriu së pari ishte njeri. Njeriu së pari ishte krijesë e Allahut fuqiplotë, andaj si të këtillë, si meritor të respektit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i trajtonte të gjithë. Në anën tjetër, varësisht prej pozitës që kishin individët, që kishin njerëzit në shoqëri, varësisht prej rrethanave në të cilat në të cilat jetonin, ai ashtu sillej me ta, mirëpo jo në kuptimin e nënçmimit të të tjerëve, por përkundrazi, ato kategori të shoqërisë, të cilat ishin më të dobëta, më të shkelura, më në pozicion më të ulët, më të përbuzura nga të tjerët, mu ato kategori Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i trajtonte më mirë dhe më me kujdes. Sot do të flasin, do të flasim me ndihmën e Allahut fuqiplotë për mënyrën se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i trajtonte fëmijët dhe do të mundohemi që t'i vëmë në pah të gjitha ato virtyte për të cilat edhe kemi folur në të kaluarën, por si vinin në shprehje në sjelljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj fëmijëve. Fëmijët, sikur e dimë, janë kategori e dobët e shoqërisë, janë kategori e cila ka nevojë për një përkujdesje prej jashtë dhe ata janë të varur nga prindërit e tyre, janë të varur nga rrethi ku jetojnë, për shkak se mundësitë dhe aftësitë e tyre janë tejmase të kufizuara. Për këtë arsye, ata janë meritorë për t'u bërë respekt, për të qenë të kujdesshëm ndaj tyre, për t'u ndihmuar dhe me një fjalë për t'u dhuruar ngrohtësi, dashuri dhe mëshirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha shembullin më të mirë, dha shembullin më të shkëlqyeshëm në këtë drejtim. Ai ishte shumë i kujdesshëm ndaj fëmijëve dhe ishte shumë i mëshirshëm ndaj tyre. Njëherë transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala an se derisa Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem e falej njëri prej nipave të tij Hasani apo Husejni iu hodh mbi shpinë njerëzit deshën të reagojnë. Dikush prej tyre deshi të afrohet dhe ta largojë, mirëpo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dha shenjë që leje. Pastaj u ngrit e përfundoi namazin dhe kur e përfundoi namazin e mori nipin e vet dhe e vendosi e uli në prehrin e vet duke treguar në këtë formë dashuri maksimale ndaj tij dhe tha Men ehabbeni fel juhib hadhen, ai që më don mua, le t'i dojë edhe këta dy nipat e mi që i kam afër vetes. Gjithashtu, në tjetër transmetim qëndron se njëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam derisa falej dhe ata që falesh, faleshin pas tij veç e kishin mësuar formën dhe gjatësinë e namazit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo, transmetuesi thotë se Në njërën prej sexhdeve të namazit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u vonua shumë. Kësisoj thotë unë e ngrita kokën që të shoh se çfarë ka ndodhë dhe e pashë se nipi i tij i kishte hipur mbi shpinë. Pastaj u ktheva prapë në sexhde. Kur përfundoi namazi, disa nga shokët që ishin të pranishëm në namaz i thanë: "O i dërguari i Allahut, na ndodhi në këtë namaz një gjë e pazakonshme." Një prej sexhdeve e zgjate tejmase, saqë menduam se mos të ka ndodhë ndonjë gjë e keqe dhe menduam që ta ngritim kokën të të shohim se çfarë u bë me ty. Megjithatë, namazi vazhdoi. Muhammedi sallallahu alaihi sallam e dha komentin lidhur me këtë, tha, erdhi nipi im dhe m'u hodh mbi shpinë, dhe nuk pata dëshirë t'ia prish lojën dhe t'ia prish rehatinë, derisa ai nuk u kënaq së qëndruari mbi shpinën time dhe pastaj u largua e unë e vazhdova namazin. Kujdesi i këtillë që vjen në shprehje edhe në veprimet, edhe në ritualet më specifike dhe më të rëndësishme të islamit, sikurse është namazi. Do të thotë namazi është një prej veprave shumë të rëndësishme që Islami ka insistuar në te dhe Islami ka inkurajuar të gjithë pjesëtarët e tij që shumë t'i rrinë gati namazit në kohët e tij, po gjithashtu edhe në formë, duke e falur atë me përkushtim dhe me përulje të madhe. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse është fjala për një veprim shumë madhor të Islamit, ai edhe në këtë rast tregoi një butësi, tregoi një mëshirë, tregoi një dhembshuri të skajshme ndaj fëmijëve të cilët nuk e kanë parasysh se çfarë është namazi. Ata nuk dinë të vlerësojnë edhe të çmojnë shejtërinë e namazit. Ata vijnë edhe i hidhen mbi shpinë atij që e shohin duke, duke u falur. Sikurse ndodhi me Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem kur iu hodhën mbi shpinë nipat e tij. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk reagoi ashpër, nuk reagoi vrazhdë, madje nuk e prishi as rehatinë e tyre, qëndroi në sexhde apo qëndroi në namaz derisa ata u kënaqën së luajturi dhe pastaj u larguan. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm në këtë formë, jo vetëm praktikisht, por në të gjitha mënyrat ka shpreh mëshirën dhe dhembshurinë e tij ndaj fëmijëve. Madje, një gjë e tillë vinte në shprehje jo vetëm në gjestet e tij, por edhe në fjalët e tij. Ai jo vetëm që vetë sillej mirë me fëmijët, por i nxiste edhe të gjithë të tjerët që të vepronin kësisoj. Transmeton Aisha radiallahu anha e cila thotë: Isha një ditë duke ndenjur në shtëpi dhe erdhi një grua e varfër, një grua e ngratë, me dy vajza të veta, dhe kërkoi diçka lëmoshë. Thotë unë shikova në shtëpi dhe nuk gjeta asgjë përveç tri kokrra hurme. Ia dhashë ato tri kokrra hurme dhe ajo ua ndau dy bijave të saj nga një. Të tretën e mori dhe sapo deshi ta hajë, ato dyja e shikuan sikur të lakmonin ta hanin edhe atë të tretën, sikur ta kërkonin atë prej nënës së tyre. Dhe sikurse e dimë, në ato momente vjen në shprehje dashuria amnore, vjen në shprehje instinkti i cili e detyron njeriun, e detyron prindin nënën ma konkretisht që veten e vet ta lëjë keq, vetëm e vetëm të kujdeset për mirëqenjën e fmive të sajë. që veten ta lëjë të uritur, vetëm që fëmijët e saj t'i ngopë sa më mirë dhe ajo kur i pa shikimet e vajzave të veta, e largoi atë kokërr hurmë nga goja e saj, e ndau në dy pjesë dhe ia sa dhe ia dha secilës prej bijave të saj nga gjysmë kokrre hurmë. Aisheja, Allahu qoftë i kënaqur me të, u prek shumë nga ky gjest. U prek nga skamja e atyre njerëzve, u prek nga mshira e skajshme që kishte nëna për bijat e saj dhe u prek nga ai gjest human që vërtet ajo nënë e bëri për fëmijët. Kur erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, Aisha Allahu qoftë i kënaqur me të ia përshkroi këtë ngjarje dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam komentoi Allahu për shkak të asaj kokrre hurme që u ka nda dy bijave të saj, asaj gruaje ka për t'i dhuruar xhenetin. Në të vërtetë, kjo jo vetëm që është një shpërblim shumë i madh, jo vetëm që është një përgëzim dhe një sihariç i cili vërtet nuk ka çmim, por Domethënia e këtij sihariçi dhe e këtij përgëzimi qëndron edhe në faktin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po u tregon njerëzve se sa duhet të jenë të kujdesshëm ndaj fëmijëve të tyre, edhe ndaj fëmijëve në përgjithësi. Sa është kërkesa e Islamit për përkujdesje dhe mirëqenie të fëmijëve, saqë në raste të veçanta njeriu duhet ta lëj edhe veten keq, vetëm e vetëm që t'u bëjë mirë fëmijëve. Për arsye se mirëqenia e fëmijëve ka përparësi, duke u nisur nga fakti se ata nuk janë në gjendje me aftësitë e tyre të kufizuara, me pamundësinë dhe pafuqinë e tyre për të mbijetuar, ata nuk janë në gjendje që të ballafaqohen me dallgët e jetës. I madhi, i rrituri, prindi është ai që duhet të kujdeset shtesë edhe për ta. Dhe ky kujdes vjen i formuluar në forma të ndryshme edhe nga vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që tregonte një dashuri dhe një dhëmshuri të këtill në raste të veçanta, në raste kur shihte ndonjë skamnor ose në raste kur fëmiu vinte duke mos ditur se çfarë janë duke bërë dhe luante edhe pse ata për shembull, ishin në namaz. Mirëpo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë ishte i kujdesshëm, gjithnjë ishte i mirë dhe i dashur me fëmijët. Ai i përshëndeste ata, u fliste për dore, i përgëdhelte, i përçafonte, i puthte. Dhe nëse dëgjonte se ka vdekur ndonjë fëmijë, prekej shumë, pikëllohej, mërzitej deri në atë masë saqë edhe çante për ta. Njëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kishte në prehër nipat e vet dhe erdhi një njeri, një beduin i quajtur El Aqra ibn Habis. Erdhi dhe e pa se si qëndronin nipat në prehrin e të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e pa edhe sjelljen dhe qëndrimin e tij ndaj tyre, duke i dashur, duke i përgdhelur, duke i puthur Dhe ky u çudit kur e pa se një njeri aq i madh, një i dërguar i Allahut, një prijës i një komuniteti, i një umeti, po sillet në mënyrë aq të butë me fëmijët që për të ishte e pakapshme, reagoi dhe tha, ju po i puthshit fëmijët, I dërguari i Allahut tha po, pse ju nuk i puthni? Tha unë tha kam 10 fëmijë, asnjërin prej tyre kurr asnjëherë nuk e kam puthur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e komentoi këtë thënie të këtij beduini dhe tha men la jerham, la jurham ai i cili nuk mëshiron, ai nuk mëshirohet Ai i cili nuk tregon butësi ndaj të tjerëve, nuk meriton e as të mos presë që dikush të tregojë butësi ndaj tij. Ai i cili nuk dhuron dashuri dhe ngrohtësi, mos të presë se do të jetë i pranuar dhe i dashur në mesin e njerëzve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte skajshmërisht i kujdesshëm për të gjithë. Mirëpo, kujdesi i tij, mëshira dhe butësia e tij, zemra e tij e gjërë, kishte vend të posaçëm për kategoritë me të drejta të kufizuara të shoqërisë. Në kohën kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u bë pejgamber. Në kohën paraislamike, kategori të këtilla ishin fëmijët dhe ishin gratë. Pastaj ishin skllevërit të varfrit dhe të ngratit. Për të gjithë këta, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kujdes në mënyrë shumë specifike dhe të gjithë këtyre Muhamedi alaihi salatu wasalam u dhuroi atë që e tërë shoqëria nuk ishte në gjendje t'u dhuronte. Ai pra sillej me një kujdes shumë të madh me të gjithë ata. Ajo që e bën akoma më të theksuar personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i bën më të theksuara virtytet me të cilat cilësohej dhe identifikohej personaliteti i tij, është gjithashtu kujdesi i tij i madh në të gjitha rastet. Madje edhe kur kthehej nga rruga, edhe kur ishte i lodhur, edhe kur kishte munguar një kohë të gjatë nga familja e vet, nga shokët e tij, nga vendi i tij, Edhe në atë kohë atij prapë nuk i mungonte kujdesi. Pra, duhet të kemi parasysh se virtytet janë të çmueshme në çdo kohë dhe në çdo rast, mirëpo kur ata vijnë në shprehje, në raste shumë të veçanta, ato vërtet janë akoma më të çmueshme. Njeriu është i madh në mirëqenie, njeriu është i madh në rehati, mirëpo nëse ai ka aftësinë edhe mundësinë, Nëse ai e gjen mënyrën edhe rrugën për të qenë i madh edhe në rastet më të veçanta, atëherë s'ka dyshim se kjo është madhështia e vërtetë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i këtillë në të gjitha gjendjet e tij. Ishte i këtillë dhe ishte madhështor kur ishte i disponueshëm. Ishte madhështor kur ishte i hidhëruar. Ishte madhështor kur ishte rahat edhe kur ndiente dhimbje. Ishte madhështor dhe i sjellshëm. Kur ishte i gëzuar, po njëkohësisht ishte i këtillë edhe kur ishte i pikëlluar. Ai ishte i sjellshëm dhe i kujdesshëm kur ishte në komoditet, po gjithashtu ishte i kujdesshëm dhe i sjellshëm ndaj të gjithëve edhe kur ishte i lodhur. Sa herë që kthehej nga ndonjë udhëtim i gjatë dhe udhëtimet e asaj kohe pa dyshim se ishin të gjata dhe të mundimshme, një distancë që për kohët e sotme dhe kriteret mund të llogaritet jo shumë e gjatë, në atë kohë duhej të kalohej me ditë të tëra, me javë e ndoshta edhe me muaj. Dhe kur mungonte Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, një periudhë të caktuar prej Medinës, të gjithë mallëngjeheshin për takimin e tij. Dhe zakonisht kur kthehej me bashkudhëtarët e vet, me ushtarët e vet, e kështu me radhë, ai zakonisht dërgonte një pararojë që të lajmërojnë Medinën se janë duke u kthyer. Dhe të gjithë njerëzit dilnin në periferi të Medinës për ta pritur. Mirëpo, këto momente ishin shumë të veçanta për fëmijët. Ata shkonin të mallëngjyer dhe plot dashuri për ta pritur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për ta pritur të dërguarin e Allahut që po kthehet nga rruga. Dhe ata garonin se cili prej tyre do të arrinte i pari të përshëndetej me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Cili prej tyre do të arrinte i pari që ta përqafonte dhe të përqafohej prej tij, që ta puthte dhe të puthej prej tij, që t'i afrohej, që të hipte mbi të shaluarën e tij, të hipte mbi kafshën e tij, dhe Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem e kishte zakon që kësisoj t'i trajtonte fëmijët. Sapo takohej me ta, përshëndetej me të gjithë. Shumicën i përkëdhelte, disa prej tyre i përqafonte, disa syresh i puthte, dhe një apo dy zakonisht i merrte bashkë në kalin apo në devenë e tij, dhe njërin e vendoste para vetes, tjetrin e vendoste pas vetes. Këto gjeste, pa dyshim, lënin gjurmë të pashlyeshme në mbamendjen e atyre fëmijëve. Dhe ata pastaj gjatë gjithë jetës së tyre mbureshin me faktin se kishin pasur fatin që të udhëtonin bashkë me të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, qoftë edhe për një distancë shumë të kufizuar. Madje në disa transmetime qëndron se dy bijtë e Abbasit vëllezërit e Abdullah ibn Abbasit kishin pasur fatin një herë që njëri të hypte para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tjetri mbrapa tij. Dhe ata gjatë gjithë kohës, edhe kur janë bërë të rritur, edhe kur janë bërë burra, edhe në moshë të shtyrë, akoma e kanë përkujtuar atë ngjarje dhe akoma kanë biseduar për atë gjithnjë duke garuar dhe duke konkuruar njëri me tjetrin, duke thënë, unë kam qenë më i privilegjuar se kam qenë i ulur përpara, tjetri ka the, duke thënë, unë kam qenë më i privilegjuar se para vetes kam pas Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Veprimet e këtilla, s'ka dyshim se ishin shumë mbresëlënëse për fëmijët e asaj kohe dhe Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem e dinte një gjë të tillë. Ai Vetë kishte përjetuar një fëmijëri të vështirë. Vetë ishte rritur jetim. Allahu i madhëruar e kishte përgatitur në atë mënyrë që të mos lidhej shumë me këtë botë dhe në anën tjetër tek ai të krijojë edhe të kultivojë ndjenjen e modestisë dhe të përuljes. Pastaj ndjenjen e besimit tek kategoritë e rrezikuara, t'ua besojë atyre se në çfarë halli janë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vetë kishte përjetuar fëmijërinë e vështirë dhe e dinte prej asaj kohe se çfarë do të thotë kur je fëmijë që dikush të kujdeset për ty. Çfarë do të thotë kur je fëmijë, kur të gjithë të rriturit i shikon me sy madhërimi, me sy respekti, që ai të të kushtojë qoftë edhe disa çaste vëmendje. Çfarë do të thotë për fëmijën kur njeriun e madh, sikurse ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e shikon me sy admirimi të paskajshëm, të pafund. Dhe nëse ai njeri i madh, nëse ai i dërguari i Allahut është në gjendje që ty të të kushtojë si fëmijë, qoftë edhe një sekondë, qoftë edhe një një çast vëmendje ose edhe më tepër se kjo, përkujdesje, të ta ledhatojë kokën, ose të të përqafojë, ose të të marrë me vete në kafshën e tij, atëherë s'ka dyshim se kjo do të llogaritet prej anës së atij fëmije, një gjest shumë i madh, dhe ai fëmijë edhe kur do të bëhet burrë, akoma do ta ketë në mbamendjen e tij një moment të këtillë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sillej kësisoj ngase e kishte përjetuar vetë idhtësinë e të qenit bonjak, të qenit jetim. E kishte përjetuar vetë skamjen dhe varfërinë dhe e dinte se çfarë peshe dhe çfarë vlere ka sjellja e mirë e dikujt me bonjakun, me jetimin, me fëmijën, me të ngratin, me të varfrin, me skamnorin e kështu me radhë. Dhe kësaj përvoje të hidhur që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fëmijërinë e tij. Nëse ia bashkangjesim edhe faktin se ai prej atij momenti kur ishte bërë pejgamber, prej atij momenti kur kishte arritur shkallën e të zgjedhurit të Allahut, prej atij momenti ai nuk sillej ndryshe përveç se i udhëhequr dhe i dirigjuar nga shpallja, atëherë s'ka dyshim se kjo është Përgjigja në pyetjen eventuale pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë kaq i sjellshëm? Pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë kaq i madh? Pse ai të jetë i pajisur dhe i pasuruar me virtyte kaq të larta dhe kaq të çmueshme? Nuk është e rastësishme Ai i ka tejkaluar sprovat e jetës, i ka tejkaluar sprovat më të rënda të jetës së tij dhe nëpërmjet atyre sprovave njeriu pa dyshim se kalitet, njeriu pa dyshim se gdhendet, edukohet, ngritet, fisnikrohet. Kësaj ia bashkangjesim edhe udhëzimin hyjnor, krahas përkujdesjes hyjnore të drejtpërdrejtë, që e gëzonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke mos qenë i vetëdijshëm, para shpalljes, ia bashkangjesim edhe instruksionet dhe udhëzimet hyjnore të pas shpalljes, ku ai në mënyrë të vetëdijshme e pranonte edhe e dinte se Allahu nuk do ta lëjë atë të gabojë asnjëherë, përkundrazi Allahu do ta udhëheqë dhe do ta udhëzojë atë kah sjellja më e mirë dhe i këtillë arriti të bëhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht, gjestet e tija janë mësime për neve. Çdo gjest, qoftë edhe ai më i vogli, qoftë edhe një buzëqeshje më e thjeshta, s'ka dyshim se duhet të shërbejë si inkurajim për cilindo prej neve në mënyrë që edhe ne të sillemi me të tjerët, posaçërisht me të dobtit, posaçërisht me fëmijët, ashtu si u soll Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai i inkurajonte ata në vepra të mira. Nga njëherë madje i nxiste që të bëjnë gara, u jepte dhurata, i stimulonte të gjitha këto vetëm për të lënë gjurmë pozitive në mbamendjen dhe në shpirtin e tyre. Si ndodhte kjo? Do ta kuptojmë në pjesën e dytë të emisionit pas një pauze të shkurtër, andaj qëndroni me ne. u ka dhuruar fëmijëve vërtet është një gjë e madhe. Dhe ne mbesim vetëm të tentojmë që të ndriçojmë një pjesë të këtij realiteti. Përndryshe, transmetimet janë të shumta dhe janë të lloj-llojshme që flasin për madhështinë e personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për madhështinë e sjelljes dhe kujdesit të tij ndaj fëmijëve. Rastin që e përmendëm në pjesën e parë të emisionit për hipjen e nipave të tij mbi shpinën e tij derisa ishte në namaz e ka një kuptim shumë të gjerë. Për arsye se ai nuk ka qenë rasti i parë që ata kanë vepruar kësisoj. Mirëpo, ata janë mësuar që të hipin mbi shpinën e të dërguarit sallallahu aleyhi wa sallem edhe në shtëpi. Ai lozte me ta. Madje, transmetohet se Ndonjëherë kur lozte me ta, ata i hipnin mbi shpinë, ai u thonte, "Kaloroni se sa të mirë e keni të shaluarën e juaj." Kësisoj ata u mësuan me të dërguarin e Allahut me gjyshin e tyre Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe sapo e panë në namaz se ka ka rënë në sexhde menduan se akoma po vazhdon ajo lojë dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për asnjë moment nuk ua prishi qejfin Njëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam derisa ligjëronte, derisa mbante hutben e xhumasë, erdhën dy nipat e tij, Hasani edhe Huseini, të veshur me dy këmisha të kuqe, shumë të bukura. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i pa të hynin në xhami, ashtu duke hecur hap pas hapi, ashtu duke marrë në thu, pa, pasi që ishin shumë të vegjël, nuk mundi të rezistonte. Zbriti nga hutbeja, i mori dy nipat e tij, i përqafoi, i përkëdheli, i puthi, dhe pastaj u kthye dhe vazhdoi ligjërimin e tij, duke e komentuar këtë veprim të vetin. Tha, të vërtetën e ka folë Allahu i madhëruar, kur ka thënë, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitne, dhe dijeni se pasuritë dhe fëmijët tuaja, pasuritë tuaja dhe fëmijët tuaj janë sprovë për ju. Dhe vërtet, thotë, unë i pashë nipat e mi, nuk munda të rezistoja pa zbritur nga mimberi që t'i përqafoj dhe t'i dua. E dim rastin kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i lidhur në namaz e ka mbajtur në dorë mbesën e tij, Umamen bijën e Zejnebës, bijën e Ebul As ibn Rebiait, dhëndrit të vet. Kjo shpreh dhembshurinë dhe dashurinë, kujdesin ndaj fëmijës. Mirëpo kjo shpreh gjithashtu, kur e kemi parasysh se fëmija të cilin e ka bartur në dorë Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, ka qenë femër, Kjo shpreh edhe një kujdes të veçantë që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj gjinisë femërore. Kjo është madhështia dhe mënyra se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam don ta thyejë atë mitin i cili mbretëronte deri në atë kohë në mesin e arabëve, të cilëve kur u, u lindte një fëmijë, një foshnjë, një femër, ata turpëroheshin. Ata e ndienin veten keq. Ata madje merrnin guximin edhe ta mbysnin atë fëmijë, disa prej tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Islami në përgjithësi erdhi që t'i anulojë këto veprime, që t'i shpallë të pavlefshme, që t'i luftojë edhe t'i pengojë që të mos ndodhin më asnjëherë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk la mënyrë dhe nuk la formë për pa i luftuar dukuritë negative. Dhe fakti se e kishte marrë mbesën e tij në mes safave, në namaz, në xhami, në mesin ku ishin të gjithë burra, ishin burra të mëdhej e kështu me radhë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha një porosi shumë të madhe se edhe femra është pjesë e shoqërisë, edhe vajza është fëmijë, edhe për të njeriu duhet të gëzohet, edhe për të njeriu duhet të kujdeset Madje për fëmijët femra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë ai i cili përkujdeset për dy vajza të veta e më tepër ato do t'i bëhen perde prej zjarrit të xhehenemit. I këtillë ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me fëmijët në përgjithësi dhe në këtë formë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam promovoi të drejtat e femrave duke i treguar gjithë shoqërisë së vet, po nëpërmjet tyre edhe gjithë njerëzimit, deri në ditën e fundit të kësaj bote, se para Allahut të gjithë njerëzit janë të barabartë, pa dallim gjinisë, pa dallim racën, pa dallim etninë, pa dallim ngjyrën, të gjithë janë të barabartë, njerëzit pastaj dallohen vetëm me meritat vetanake, vetëm me veprat dhe virtytet e tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që tregonte kujdes të veçantë për fëmijët, mirëpo përdorte metoda shumë interesante në edukimin e tyre. Në edukimin jo në kuptimin e komplikuar të fjalës edukim, mirëpo Nëpërmjet atyre metodave, ai dëshironte të lejë gjurmë në shpirtin e tyre, në personalitetin e tyre, gjurmë të cilat do t'i përcjellin ata gjatë gjithë jetës së tyre. Shpeshherë në formë të lojës, shpalte gara, cili prej fëmijëve do të arrijë i pari t'përmbushë një objektiv, pasonte për te shpërblimi. Dhe transmetohet se Abdullahu, Kathemi dhe Kuthejri, të gjithë ishin të bijtë e Abbasit, të bijtë e axhës së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe derisa ai një herë ishte së bashku me ta, u largua disa hapa prej tyre dhe shpalli garën. Shpalli edhe çmimin në mënyrë që t'i shtijë ata, që t'i që t'i detyrojë ata që të garojnë. Dhe u tha, ai i cili prej juve arrin i pari tek unë, ka shpërblim këtë dhe këtë. Nëpërmjet kësaj, kishte për qëllim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që fëmijët të cilët zakonisht ndoshta edhe nuk janë në gjendje që në mënyrë të mjaftueshme t'i vlerësojnë gjërat e mira, që në mënyrë të mjaftueshme të dinë çka është e mirë e çka jo për ta, respektivisht ajo e mira sa është e vlefshme. Kësisoj ata kanë nevojë që kohë pas kohe të stimulohen me stimulime të cilat ndoshta për njeriun e rritur nuk kanë edhe ndonjë vlerë të veçantë. Megjithatë, për fëmijët ato kanë rëndësi. Dhe Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem i detyronte që të bënin gjëra të mira duke i stimuluar me shpërblim. Me këtë ai synonte të arrinte disa gjëra. E para, që fëmijët të anojnë në mënyrë të natyrshme ka gjërat e mira dhe pozitive. E dyta, tek ata të formohet shpirti i konkurrencës, shpirti i garës, shpirti i tentativës dhe angazhimit për të arritur sa ma shumë, madje për të arritur edhe ma tepër sesa të tjerët dhe gjithashtu tek ata të zhvillohet dëshira për të arritur shpërblimet dhe për të vjelur frytet, qofshin ata të kësaj bote apo të botës tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte një cilësi interesante. Kur kemi folur për bujarinë e tij, kemi përmendur një fakt se kurrnjëherë nuk është kërkuar prej tij diçka e të ketë ndaluar. Përkundrazi, sa herë kanë kërkuar njerëzit prej tij diçka, gjithnjë u ka dhënë. Mirëpo jo vetëm kaq, ai ka qenë bujar dhe dorëlirësia e tij ka qenë e shprehur edhe pa kërkuar njerëzit. Në përgjithësi, sikurse qëndron në transmetimin e Ibn Abbasit, ai ishte më bujar dhe më i begatshëm se sa është begatia e një fryme të mirë të cilën e dërgon Allahu i madhëruar. Ai gjithnjë ishte kësisoj, por në Ramazan ishte edhe më tepër. Në anën tjetër, mund të themi se Muhamedi sallallahu aleyhi sallem me të gjithë ishte bujar, me të gjithë ishte dorëlirë, me të gjithë ishte bamirës, mirëpo me fëmijët ishte në mënyrë të veçantë. Ebu Hurejra, radiallahu ta'ala anhu, transmiton se njerëzit në përgjithësi, kur vilnin frytet e pemëve të tyre, e të lashtave të tyre, e kështu me radhë, kishin zakon që të parat t'ia sillnin Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Për shembull, nëse i kanë vjelur hurmat, s'pari binin një sasi hurma te i dërguari i Allahut Muhammedit, Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Këtë e bënin për disa arsye. E para, për të shprehur dashurinë dhe respektin e tyre ndaj tij. E dyta, për të arritur bekimin dhe bereqetin, për arsye se e dinin se në ato momente kur ata do të sillnin diçka tek i dërguari i Allahut, ai do të lutej për ta. Edhe Allahu kësisoj do t'i bekonte. Kështu thotë Ebu Hurejra, sa herë sillnin diçka prej fryteve të tyre, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bënte dua Dhe thonte Allahumma barik lana fi medinatina wa fi thimarina wa fi sa'ina barakatan ma baraka. O Allahu ynë na beko neve qytetin tonë dhe na i beko neve të mirat që na i ke dhënë, frytet që na i ke dhënë. Na beko neve në krejt çka na ke dhënë bekim pas bekimi. Këtë dua, këtë lutje e bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i merrte ato ato fryte edhe ua jepte të tjerëve. Zakonisht i zgjidhte kush ishte më i riu në atë shoqëri, kush ishte më i vogli në atë vend dhe atij ia jepte. Paramendone të vijë një njeri dhe të na dhurojë diçka, çkado qoftë ajo? Dhe ne t'i shprehim mirënjohjen tonë atij njeriu dhe të lutemi për te e pastaj të shofim përreth neve se cili është më i vogli dhe atij t'ia japim atë. Kjo s'ka dyshim se i ka disa porosi. Prej porosive është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjithnjë i ngopur. Ka qenë i ngopur në shpirtin e tij edhe atëherë kur trupi i tij ka qenë i uritur. Ka qenë i ngopur dhe i pasur në shpirtin e tij, edhe atëherë kur nuk ka pasur me çka ta ngijë stomakun e tij. Mirëpo, gjithnjë, edhe kur ka pas vetë nevojë, edhe kur ka qenë vetë i uritur, u ka dhënë të tjerëve dhe për këtë gjithnjë e ka pas parasysh cili është më i riu, cili është më i vogli në atë shoqëri që të fillojë prej tij dhe me këtë ai ka treguar një respekt maksimal ndaj fëmijëve në mënyrë që ai respekt të ndikojë dhe ta përcjellë atë fëmijë gjatë gjithë jetës së tij. Këtë respekt njerëzit e kanë mbajtur mend dhe janë ushqyer me të gjatë fëmijërisë së tyre. Janë mburrur para njëri-tjetrit duke thënë se mua më mori Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në devenë e tij. Tjetri ka thënë mua në kohë të shtyer thotë e mbaj mend një herë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më ka spërkatur me ujë ndërsa unë isha 6 vjeçar. Ta paramendojmë një spërkatje me ujë për një 6 vjeçar ka lënë gjurmë të pashlyeshme në mbambendjen e tij, edhe pse ndoshta i madhi ka pas mundësi ta harrojë. Ka mundësi që ai të llogaritet një gjest i cili nuk është edhe gjithaq i madh, mirëpo për atë në drejtim që bëhet, për atë në drejtim të cilit tregohet respekti dhe kujdesi, ai ka domethënie shumë të madhe. Me kaq po i përfundojmë edhe këto pak gjëra që patëm t'i përmendim lidhur me virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat vinin në shprehje posaçërisht gjatë sjelljes së tij me më të vegjlit. Mbesim me shpresë se Allahu i Madhruar do të na dhurojë mundësinë dhe kënaqësinë që prapë të takohemi në emisionet tona tjera. Deri në takimin e radhës, ju lejmë në përkujdesjen e Allahut fuqiplotë. Wassalamu alaikum.